da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dobro vam ovo lipo, malo prohladno jutro. Stigli smo u neku božićnu atmosferu, evo i kućice na rivi su se otvorile, svi se osjećaju onako e, božićno. Međutim, i dalje možemo vidjeti kako turisti šeta u našim gradom i dalje možemo vidjeti e, kako se za, o sezoni priča kao da nije ni gotova i kao da stiže brže nego što smo i očekivali. Sezona se zaista u Splitu produžuje iz, godinu, iz godine u godinu i stoga se za nju trebamo sve bolje i jače pripremati, konkurencija sve veća. E, ono što želimo izbjeći kao udruga Sunce je onaj masovni turizam, odnosno progovarati o njemu i navoditi na neke druge oblike turizma, a to su zeleni turizam, održivi turizam, aktivni turizam. Ima razno raznih turizama, a o svemu tome ćemo danas pričati sa dvoje ljudi koji o tome znaju puno više nego ja. To su Jakša Božanić iz Udruge Sunce i Nastija Logar i Vjes volonterka iz Slovenije. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kao što sam rekla, zeleni turizam, e, održivi turizam samo su neki od pozitivnih trendova u Hrvatskoj, jer gosti sve više traže turističku ponudu smještaja i aktivnosti koje brinu o očuvanju okoliša. Split je jedan definitivno turistički hit već godinama, postali smo ono turistička meka <laughs> Mediterana. Međutim, e, cijeli taj masovni turizam, nažalost, e, dovodi do razno raznih problema po pitanju očuvanja okoliša, po pitanju energije, upravljanja vodom. Definitivno jedan negativan utjecaj utjecaj se može primijetiti na okoliš Dalmacije. Ali zato Udruga Sunce i ekipa koja je ovdje jutro e, s, nama je osmislila program ekološkog certificiranja u malim turističkim objektima Eko Partner. Jakša, što je točno Eko Partner? Pa, e, hvala Pinija na ovom <laughs> uvodu. Uh, Eko Partner je znači program koji je osmislila udruga Sunce, program certificiranja apartmana koji promoviramo kako bi apartmani mali obiteljski hoteli i OPG-ovi mhm. mogli e, dignuti razinu kvalitete u svojim smještajima, primijeniti neke mjere koje će smanjiti utjecaj na okoliš. Osim smanjenja utjecaja na okoliš, smanjuju se i računi. <laughs> Tako je, to je ono zapravo što ljude nekako još uvijek najprije privuče toj priči. Dobro, dakle, kako točno izgleda taj ekopartner program? E, koji su kriteriji za postati ekopartner? Ekopartner ima e, zapravo 30 kriterija, <laughs> puno rekli bi, ali nije to ništa, e, ništa strašno. Zapravo radi se o tri osnovna kriterija koja iznajmljivači moraju zadovoljiti kako bi dobili taj naš certifikat, a to su kriteriji odvanja otpada, bar jedno, jedne vrste otpada, štednja energije putem led žaru, ugradnje led žarulja i štednja vode putem ugradnje perlatora za uštedu vode. <laughs> Sve tri, sva tri glavna kriterija su itekako važna i po pitanju budućnosti osobne, <laughs> ali i kolektivne. Po pitanju osobne budućnosti odvanje otpada često se već priča kako ćemo plaćati penale, kako će nam se povećati komunalne naknade. Što to znači za ekopartnere koji odmah sad počnu odvajati otpad? Pa znači da će u budućnosti imati manje troškove. E, mi ćemo biti prisiljeni e, plaćati e, odvoz otpada onoga, e, onoga otpada koji nije sortiran, koji nije odvojen. Znači ako vi im budete imali više, veću količinu otpada, plaćat ćete više novaca za njegov odvoz. Ako budete imali manju količinu otpada, manje ćete plaćati. Jednostavno. <laughs> Nije toliko kompleksno. Voda i struja, kažeš, također e, se mogu manje trošiti, odnosno uštedjeti novac. E, koliko, koliko su ti troškovi, koliko se zapravo može uštedjeti s ovim metodama koje eko partner promovira? Uh, uštede su velike, ovisi od uh, iznajmljivača do iznajmljivača, o broju apartmana, broju rasvjetnih tijela, na primjer. Znamo da sigurno da uštedom prelaskom na LED rasvjetu možete puno uštediti e, e, više stotina kuna sad ovisi. Meni je to teško sad reći točnu neku cifru, ali jako, jako velike uštede. Uzmimo, na primjer, da jedna žarulja od 60 vati zamjenjuje e, žarulja od 7 vati. To je skoro pa 10 puta manje. Znači vi na rasvjetu trošite zapravo 10 puta manje. Što se tiče vode, ta ušteda je naročito važna našim bodulima. Na otocima je voda veliki problem. Ovdje još nismo toliko toga svjesni na kopnu. Koliko se tu može uštedjeti u gradnju, kako si rekao, perlatora? Perlatora za vodu. To su vam, da malo budemo jasniji našim slušateljima, to su vam jedni ona mala sita za vodu koja se mhm. zapravo navidaju na špinu. Uopće, to, to skroz su neprimjetna zapravo. uštede su i tu poprilično velike, ovisi koliko publiku, imate potrošnju. E, mi smo do sada izlazili na teren i e, mjerili ljudima potrošnju vode, pa eto, znali smo, e, znali smo na situaciju da ljudi čak imaju protok vode od 25 i više litara u minuti što je stvarno jako, jako puno, a sa ugradnjom ovih, ovih perlatora e, e, potrošnja vode im pada e, na nekakvih 3,5 do 4 litra u minuti. Ne gubi se komoditet nikakav što se tiče jačine mlaza, a jednostavno manja, e, manje, manje protok vode. Nisam baš matematičarka, ali to je nekih 80 posto čak uštede, ako sam dobro izrašila. <laughs> puno, puno. puno, puno, u svakom slučaju. E, Nastja, ti si naša IVS e volonterka, za one koje ne zna, to je Europska volonterska služba, sa trenutnom adresom od nekih godinu dana u Splitu, u Udruzi Sunce. tvoj diplomski rad je u smjeru menadžmenta turizma, točnije otoka Lastovu, a ovdje si i kao asistentica naše njakši u programu Eko Partner. Da. Ajde mi molim te reci ti kao buduća diplomirana turistička menadžerica u turizmu, e, što ovime dobivaju iznajmljivači ukoliko uđu u program Eko Partnera, ukoliko postanu malo zeleniji? Znači, ako se oni promoviraju putem stranica, na primjer Booking, Airbnb, oni se može promovirati kao eco-friendly apartment. Što znači da se odmah istaknu izmed, od brojnih iznajmljivača i da su atraktivni za održive turiste, ali održivi turisti preferiraju predsezonu i sezonu I naravno može uštediti troškove poslovanja, tako ovo što smo sad pričali. Dakle, da, kao što smo rekli na početku, e, jesen, proljeće, sve to postaje dio sezone, evo skoro pa i Božić. E, ovim putem, dakle, oglašavaju se kao eco-friendly partneri i samim time eco-friendly apartment i samim time mogu privući turiste koji e, malo više brinu o tome, a vidimo iz vašeg iskustva da ih je sve više u tom smislu. u Eco Partner programu vi ste započeli Jakša kao ekipa koja je prvenstveno krenula na Dugi otok i Lastovo. Zašto baš to? Pa zato jer je e, u tom trenutku Udruga Sunce provodila projekte na ta dva zaštićena područja i Udruga Sunce se e, koncentrirala e, isključivo na zaštićena područja. Sad je priča krenula zapravo dalje. Sad smo spremni, imamo nekakva iskustva, imamo volju, snagu, evo i Nastija nam je došla. <laughs> Tako da širimo zapravo priču bili smo prošli tjedan eh, na otoku Visu, eh, ljudi su nas eh, prihvatili, velik broj ljudi ovi se odazvao i priključio priči, tako da siguran sam zapravo da će i sa vremenom i ostatak ljudi se priključiti, vidjeti nekakva pozitivna iskustva. 539300 je telefonski broj Radio Splita ukoliko želite nazvati i postaviti koje pitanje o neko partneru, e, što, što, što želite saznati, je, možete li vi spadati u tu kategoriju eko partnera, kako pristupiti i slično. E, Jakša, ovo je jedna zanimljiva priča. Prvo se krenulo na otoke, pa onda dolazi na kopno. Obično je obrnuto. E, ovo je srijede, točnije je prezentacija eko partnera u Splitu. Tako je, ove srijede u 18.30 u Galeriji umjetnina u Splitu e, napokon dolazimo i do Splita i prezentiramo e, svim zainteresiranim spličanima Eko Partner, sve koji interesira više, tamo možete čuti apsolutno sve informacije, moćete na licu mjesta vidjeti e, te male perlatoriće o čemu se radi, žarulje koje smo spomenuli su već dostupne i velike poznate javnosti. Dobar dan, dobro jutro, kako kome, u Eteru ste? Dobar dan. Dobar dan. Pa ima jedno samo pitanje, mm ovaj, čuja sam, gospodin je reka, lež žarulje da, da je do deset puta. Mm-hmm. Do sada nisam naišao na niti jednu takvu žarulju. Znači može biti jedno pet, šest puta ušteta. I plus toga ovi perlatori, mm sve moderne slavine danas na sebi imaju perlator. Znači, kako ću ja ugraditi, već imam dvije slavne, kako ću ja ugraditi taj perlator a već na njemu postoji. Znači imate već perlator, onda ga ne morate ugraditi, već imate kriterij <laughs> poštovan. Evo Jakša odgovori na pitanje. E. Gospodinu, hvala na vašim komentarima. Ja se nekako već ono vrtim u stolici da šta brže <laughs> odgovorim. E, hvala vam na pitanju. E, ovako, najprije led žarulje. Led žarulje se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Tako imate led žarulje koje vam traju od 15.000 sati do 50.000 sati. Led žarulje isto Eh, imaju energetsku efikasnost od A+, do A++. Mm-hmm. Sad ovisi koliko vi uložite tu kvalitetu ćete e, dobiti. Vi možete naručiti ležarulje preko ebay za dolar dva a, možete i kupiti neke od kvalitetnijih proizvođača gdje se cijena kreće stoti, stotinjak, do čak stotinjak kuna. Tako da možete birati i spektar svjetlosti i potrošnju. Eh, mi imamo rješenja koja Eh, eh, koja zamjenjuju znači eh, Evo, konkretno ja imam doma led žarulju koja ima potrošnju 7 vati, a zamjenjuje žarulju od 75 vati čini mi se, ako se ne mora mhm. Da, da, točno, tome. E, točno je taj omjer. A što se tiče perlatora, ista stvar je i za perlatore. Ima, možete kupiti perlatore koji su štedljivi a da tako kažem pod navodnicima, a oni vam štede, ne znam, ako imate protok vode e, 13 litara u minuti, sa njima ćete e, smanjiti protok vode na 10 litara u minuti. Isto tako imate perlatore koje će vam e, smanjiti više i manje da, dakle postoje razne kategorije za sve, ali jako dobro pitanje. Hvala vam na pozivu. E, mislim da se lagano bližimo kraju našem današnjem druženju. E, naravno našim spličanima još jednom upućujemo poziv da vjerujem da ima još pitanja i još zainteresiranih da nas se pridruže ovu srijedu, dakle 30.11. ukoliko ono u 18.30 u 18.30 u galeriji umjetnina, dakle tamo je jedna lijepa prostorija u ulici Kralja Tomislava 15 za one koji ne zna, blizu Đardina. E, ekipa, hvala vam puno. Jak Nataša Božanić, Nastija Logar. E, vidimo se u srijedu gdje ćemo saznati, dakle još jednom ponavljamo kako smanjiti troškove poslovanja, kako se izdvojiti od ostatka iznajmljivača, kako produžiti sezonu, kako zazeleniti svoj apartman. Dragi naši slušatelji i slušateljice, e, sve je ovo dio zelenog telefona, emisije Udruge Sunce i Radio Splita. E, naravno, zeleni telefon 072123456 je i dalje za vas tu, dakle svaki okolišni problem ili pitanje možete postaviti na telefon 072 Hvala vam puno, ovo je bilo sve za danas. E, do idućeg tjedna pozdravlja vas tonski realizator Vito Jeličić, a moje ime Pinja Poljaković. Ćao ba! Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija je izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.